لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده od Abdullaha ibn Jezida al-Hatmija se prenosi da je rekao, pričao mi je Elbera, a on nije lažo. Kaže, kada bi poslanik sallallahu rekao, semi Allahu li hamide, ne bi niko od nas povijao svoja leđa dok poslanik sallallahu ne spusti svoje čelo na zemlju. Potom bi mi nakon njega učinili srđu. Abdullah Ibn Jezid je ashab, sin ashaba, učestvovao je na Hudejbiji i imao je 17 godina. I bio je sa Alijom u pohodima i bio je odgovoran za Kufu, bio je namještenik u Kufi i umro je u vrijeme Ibn Zubeira. Ibn Zubeira je postavio okupi kao namjesnika. El Bera, ashab poslanika sallallahu alaihi wasallame, ibn Azib, ashab sin ashaba, boravio je u kupi, prenosi od poslanika sallallahu alaihi wasallame više od 50 hadisa, više od, od 300 hadisa. Bio je u bitci na Uhudu, na Hudejbiji i u drugim bitkama. Isto je tako bio sa Alijom radijallahu anhu na bitci na Džemelu, Safejni i na Nahravanu. I umro, umro u Kufi kada je imao 71 ili 72 godine. I kaže se El Bera, El Bera, a imate ime El Berra. Imate El Berra, imate el bera. Ova je bez teštida. Imate el bera, ebul Alije. Imate el bera, Ebu Mešar. A ovo je el bera ibn Azib. Znači, da se poznaje kada se kaže el bera ibn Azib da se izgovara bez teštida. Kaže, vohuva gajru kezub, a on nije lažljivac. Kaže Ibn Ma'in da su ovo riječi Ebu i Esedijeja, onoga koji prenosi hadis od Abdullaha ibn Jezida al-Hatmija al-Ansarija. I u tome ga je sledio imam al-Humeidi, koji je bio šeh imama Buharije. I al khatib al-Bagdadi u svome dijelu al-Fasl, Ibn Džauzi i drugi. No međutim, Abdullah ibn Jezid je ashab kao što smo spominjali. I on nije htio ovim da kaže da je Elbera povjedljiv, jer su svi ashabi povjedljivi. Kaže imam neovi i ovo je greška od Ibnu Ma'ina kada je smatrao kada je smatrao da su ove riječi došle od strane Evo Ishaka Esebijeja. Kažu islamski učenjaci, ispravno je da su ovo riječi Abdullaha ibn Jezida, koji je isto ashab i koji je ovim htio dati snagu hadisu. Da znači potvrdi šta? Da je hadis u istinu, odnosno da je Albera ibn Azib u istinu rekao ove riječi. Kaže, on nije lažov. Znači, pa se ponekad može za čovjeka kazati, koji je povjerljiv, koji sada kaže se zna se da njega da nije nepovjerljiv ili da nije neistini čovjek i tome. <clears throat> Kao kad Ibn Mesoud kaže čuo sam od poslanika, sallallahu sallam, وَهُوَ صَادِقُ الْمَسْتُوقُ I on je istinit i onaj kome se svjedoči, e, svjedoči se njegovoj istini. Iako nisu a, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije potreban da mu neko da sahaba posvjedoči da je on iskren to mu uzvišeni Allah zađe svjedoči. No, međutim, to je radi potvrde. I kako kaže Ebu Ishaq al-Hawlani, ili Ebu Muslim al-Hawlani, kaže Haddeseni el eminu Auf ibn Malik. Pričao mi je povjerljivi Auf ibn Malik. Auf ibn Malik je šta? Ashab. Pa nema potrebe se kaže povjerljivi, svi su ashabi povjerljivi, svi su ashabi pouzdani, svi su ashabi pravedni. No, međutim, to je radi potvrde, radi potvrde značenja. Tako je u slučaju rekao Ebra ibn Azib, odnosno rekao je Abdullah ibn Zid eh, al-Hafmi al-Ansari, kaže, pričao mi je Ebra ibn Azib, i ruke a on nije, a on nije neistinit čovjek. U ome hadisu je dokaz koliko su ashabi slijedili poslanika sallallahu sallallahu alaihi wasallame u namazu i da nisu prelazili da čine rukn drugi dok Allahov poslanik sallallahu alaihi ne bi završio dotični rukn. Nisu znači počinjali sa drugim rukom nego su malo kasnili za Znači, da on završi, pa onda oni čine. Eh, I hadis je dokaz da je sunnet da muktedija čini seždu tek nakon što imam stavi svoje čelo na zemlju. I danas su mnogi muslimani iskušani ovim problemom. Idu na seždu dok čuju Allahu Ekber odma, iako vide možda i mama da nije otišao na seždu, oni prije toga idu. Nije pouka u tome kada će kazati Allahu Ekber, nego je pouka u tome kada će spustiti čelo. I to su prilike procjeni, našto ako znaš iz određenog imama, onda neće žurti prije njega, a jedino u slučaju da se bojiš da ako ne budeš išao za njim da će on se vratiti sa seđde i možda otići drugu, na drugu, a ti na prvoj, pa bi u tome slučaju kasnije on ruknu za imamom, to nije dozvoljeno. U protivnom, sačkaj da imam pade na seždu, pa zatim ti ispusti znači, svoje čelo na seždu. To je bio hadis Elbera ibn Aziba, odnosno Abdullah ibn Jezida, Nakon toga autor je spomenuo ove poglavlju peti hadis, pa kaže Nebi Hurirata radijallahu anhu, ana Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam kal, Ida emmena l'imamu fa emminu, فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه Od Ebu Horeira radijallahu anhu se prenosi da je poslanik sa osam rekao kada imam izgovori amin izgovorite i vi. Zaista onaj čije amin se poklopi sa aminovanjem meleka, bit će mu oprošteni prošli grijesi. U hadisu je dokaz da je pohvalno mustahab i imamu i muktedijama da izgovaraju amin. I isto tako čovjek koji klanja sam za sebe. Pohvalno mu je da izgovara amin. Čak neki kažu i mimo namaza. I mimo namaza, jer je rečeno u hadisu da kale ahadukum amin, wa kalet il melaiketu fi semai amin, fe wafakat al uhra, gufre lehuma tekademi min Kaže kada neko od vas kaže amin, pa kaže u je amin na nebesima, pa ako se to dvoje podudari, onda će mu biti oprošteni prošli grijesi. Dakle, nije napravljena razlika između namaza i ima namaza. No, međutim, znači u ovome hadisu nije precizio, niti se radi o imamu, niti se radi o, o niti se radi o namazu, niti mimo namaza, općenito je. Ali došlo u hadisu, u od muslima kaže i da kale ehadukum fis Ako neko od vas kaže u namazu, amin. Pa je ovaj hadis opći ili poseban? poseban, on je ograničio, znači onu prvu predaju. Pa se znači to odnosi za, na namaz. I ome hadisu je dokaz da je mustahab da se izgovara amin sa imamom i da se ne pretiče imam. I veliki broj muslimana isto tako danas je iskušan sa preticanjem imama. To kaže vola balin i ljudi su već rekli amin prije nego što imam uzme dah i izgovori ga. Pa su pretekli imam. znači treba da bude zajednički kako, kako došlo u hadisu Abu kada kaže imam gajil magdubi alaihim ala balin, amin, recite amin, jer čije se poklopi aminovanje sa aminovanje meleka, bit ćemo oprošteni prošle grijese. Ovo je, kada se kaže, kada kaže imam, recite i vi, kao riječ kada mi kažemo, kada ode emir, odite i vi. Znači, kada krene emir, šta krenite? sa njim, idite sa njim, ne pustite njega da on ode, pa onda nakon toga vi idete. Ne, nego kada krene ili on na, načelu vojske, kada krene, krenite i vi za njim. Znači da bude pokret u isto vrijeme. I tako se razumije, znači da padne ova riječ ili da se izgovori i sa jedne i sa druge strane u isto vrijeme. Ovim hadisom se može dokazati da je izgovor riječi amin naglasili u sebi na glas, jer kaže kada, a, kada imam izgovori, izgovorite i vi. Čije se poklopi? Pa dobro, kako ćemo znati da imam izgovara na glas? E, kako ćemo znati kada imam izgovori da bi se poklopila ako ga ne čujemo? Ovo je svakako namazima kada se uči, jeli? Kada se uči na glasa, to je većina namaza. Ne učite samo na podne i na ikindi, dok učite i na sabahu, i na akšamu, i na jaci, i na džumni, i na bajramu. Znači, uči se na glas. I došlo je u vjerodostojnim predajama da je poslanik sa osam izgovarao e, e, sa povišenim glasom i o tome smo opširnije govorili u knjizi o namazu. Dok kaže imam Ebu i a, e, kupljani da se izgovara u sebi suprotno mišljenju većine uleme. Kaže imam Buhari u svome da je Alpa rekao izgovarao je Ibnu Zubeir Amin i oni koji su iza njega tako da je u mesčidu bila buka. A u drugoj predaji kaže Alpa... Kako bilježe Imam al i drugi, doživio sam dvije stotine ashaba u ovoj džamiji. Na koju džamiju misli? Na al al haram. Na džamiju u u Meki. Na džamiju u Meki. Kaže, doživio sam u ovoj džamiji preko dvije stotine ashaba kada kaže imam palin podigli bi svoju, svoj glas sa amin. Podigli bi svoj glas sa amin. Zašto ste rekli, kada sam vas upitao u kojoj džami, zašto ste rekli nekako jednostavno u Medini? Što niste rekli meki? A da nismo se spominjali da je Apa bio muftija Harema. Nije šta kaže imam zahedi El imam, ili ovako rekao, el imam, šejhul islam, muftil haram. Smo tako govorili. A se kaže harem, misli se na, općenito da se kaže harem ovako globalno, misli se na mekanski harem. Pa je Ata živio gdje? U Mekke. Ta živio u Mekke. Jeste, on je Kažu islamski učenjaci, kako spominje i e, Iyad, da su e, neki, e, neke rezalice, da su porekle izgovor amin. Kažu to kvari namaz. Zašto? Kažu zato što to dodatak u namazu koga nema. Dodatak je, dodatak znači koga nema. Imate li u mushafu amin? Ha? Nema. Kažu to je dodatak onoga što ne postoji pa to kvari namaz. No međutim ove riječi ne treba komentarisati. Suvišno ih je komentarisati i bilo bi ovaj suvišno gubiti vrijeme na ovakvim mišljenjima koja su batil bez imalo sumnje. Toliko hadisa od poslanika sallallahu se navodi i od ashaba i predaje i onda neko dođe i kaže i to kvari namaz. Da je rekao izgovor u sebi može proći i to je mišljenje kod hanetijske pravne škole da je rekao ovaj ne treba ga izgovarati i to bismo prihvatili sa tri upitnika velika iza njega kao mišljenje nekakvo, no međutim da kvari namaz to je bater bez imalo, sumnje. U ome hadisu je dokaz e, kakvu je odliku uzvišeni Allah te barak dala ukazao ome umetu. Kada je učinio znači da oprost grijeha biva time što se e, aminovanje a, e, znači klanjača poklopi sa aminovanjem meleka. Učinio je samo zbog toga oprost griha. Ovdje se kaže oprošteni su mu grijesi prethodni. To misli se na velike i na male. Znači, jer hadis je došao općenito. I nije napravio razliku. Ali je ispravno da veliki grijesi trebaju te Za velike grijehe treba te oba. Ne može veliki grijeh oprostiti ništa, to te oba, odnosno dobro djelo neće brisati veliki grijeh. Dobro djelo biše samo mali grijeh i ono što je manje od toga. Ovdje se razilazi ulema kada kažu čije se amin poklopi sa aminovanjem meleka. Šta je ovo poklopi se? Jedni kažu da je to riječi da se poklopi, da se amin kaže u isto vrijeme. I to se razumije iz pogrešnog značenja hadisa. Drugi kažu da se poklopi u ihlasu i u iskrenosti koja se izgovara. Znači da iskrenost bude ista i da bude znači u, iskrenost na toj, deređi kada, će ovaj poklopiti se znači izgovor u smislu iskrenosti. I neki kažu dovoljno je samo da izgovori. Ne mora se poklopiti u smislu da bude zajednički. Bitno je da izgovore jedni i drugi i to je, to je poklapanje. Što se tiče riječi a, amin i njenog značenja, ona znači <coughs> Allah odazovi nam se kao što se odazvao svojim melekima. Odazovi nam se kao što se odazvao melekima. U nama se razilazi ko su ovi meleki. Da li su to meleki koji čuvaju čovjeka ili drugi a, od meleka nebesa razilaze znači dva mišljenja. Pa kaže Olema koji smatraju da su to meleki nebesa jer je došlo do verzije kaže se kaže amin i kažu meleke nebesima amin pa kaže to su meleki nebesa. Dok drugi kažu to su meleki zemlje koji kada kažu čuju meleka nebesima, pa i oni kažu. U svakom slučaju, a, razilaženje, ali je ispravno da su to svi meleki. Kaletil melaike, el melaike, svi meleki, kažu meleki. Znači, ispravno je da su to svi meleki, ne treba ograničavati ono što je došlo općenito. Što se tiče izgovora riječi amin, najispravnije je da se ona izgovara sa dužinom na elifu, sa mimom bez teštida i sa dužinom. Amin. Znači, bez teštida. To je najspravni način izgovora riječi amin. A najpotvrđenije značenje jeste, jeste Allahumma steđib. Allahumma isteđib. Allahu naš odazove nas. Ovi neki maliki slučenjaci ovim hadisom dokazuju, a, ima i drugi mišljenja, da je, da je amin, da znači gospodar naš, daj nam e, poživi nas u miru i u dobru. I ima da je to deređa u džennetu, koja pripada onome koji izgovori. Amin, to je se daj nam amin, a to je šta deređa u, u I pripada onome koji izgovori amin. Imate više da je to jedno od Allahovih imena, odnosno da je to, da je to ime na koje ćete se na Allah odazvat, ako se pozovite, je došlo debu horege sa slabim lancem preostav tako da Abdur ali ispravno, znači, ono što je poznato kod Oleme jeste da amin, znači, Bože, da dragi usliša. Neki malikijski učenjaci dokazuju ovim hadisom da se ne treba učiti iza imama. Kada? Jeli kada imam uči na glas. A međutim, hadis ne ukazuje, ne ukazuje na tu činjenicu. I ovim se hadisom isto tako dokazuje da su meleki bolji od ljudi. Da su meleki šta bolji od ljudi jer je učinjen oprost grijeha ljudima time da se njihovo amin poklopi čime? Sa izgovorom meleka. Izgovorom te riječi strane meleka. Pa kaže onda su meleki šta bolji? Od ljudi. I po ome pitanju imamo sada mišljenja. Ko je bolji? Ljudi ili meleki? Prvo mišljenje je da su neki ljudi koji nisu poslanici bolji od meleka. Neki nisu svi. A drugo mišljenje je da su neki poslanici i neki vjernici bolji od nekih meleka. Od nekih, ne od svih. Treće mišljenje da su vjerovjesnici bolji. Četvrto, da su meleki bolji, općenito znači. Peto, da su samo poslanici bolji, jer su poslanici bolji od vjerovjesnika. Šesto, da su mene nebesa bolji od poslanika, da su poslanici bolji od meleka zemlje. I sedmo, neraspravljanje o ovome pitanju. Znači, ne razgovara nikako. Znači, ne, ne, ne. ne tretiranje ovoga pitanja uopće. I nema sumnje da ovo, da ovo ima svoje mjesto. I islamska ulema za ovakva pitanja kaže mes tu tavileti zeil, kalileti neil. Pitanje koje ima dug rep, a nikakve koristi od njega. Znači rep, dug, misli se na dugo pri, priča, velika rasprave, duge i neka je dobro kažemo. Svi ste vi bolji od Džibrila. Hajde da kažemo, primjer radi. Šta nakon toga? Jel, se promijenilo kod vas po pitanju a, a, vjere, pitanju od vjerovanja, obavljanja praktičnih obreda islama, ništa. Isto ostaje. Da kažemo Džibril je bolji od svi ljudi, Džibril je bolji od poslanika sa Osam ili poslanik sa Osam bolji od Džibrila, šta nakon toga? Šta je rezultat tog pitanja? Ništa. Isto ostaje jednima i drugima. Znači, ta rasprava je upravo kako Lema opisala, znači rasprava koja ima svoje ogranke i, ovaj široka, a mala koristi od nje. Mala koristi od nje. Šehol Islam minute je kada je upitan o ovome pitanju u svojim petvama u četvrtom tomu odgovorio ovako. Meleki su bolji kada je u pitanju početak, a ljudi su bolji kad je u pitanju završetak. Jer meleki sada dok su ljudi na zemlji, meleki su pokorni i e, sam njihov znači trud ili sve njihovo vrijeme je usmjereno u čemu? U pokornosti. Sve i ibadet kod njih. Dok to nije kod ljudi. Ali kaže, kada bude sudnji dan i kada mu'mini uđu u džennet, u tom slučaju će biti bolji šta? Od meleka će dobiti deređe koje neće oni dobiti. Znači, ja takav je način. U svakom slučaju, ovaj, vjerujem da uzvišeni Allah te barak i neće ovaj vjernika kažnjavati za ovo pitanje ako ne bude znao, jer ono pitanja kajtske prirode, ako ne bude znao ko je bolji. Nisam znao, Allahu dragi, ko je bolji od, da li je bolji Jusuf a.s. ili je bolji Mikail ili Israfil ili Džibril a.s. tako dalje. sam o tome raspravljao, išao Allah da neće biti pitan za takve stvari. Jer da je to bilo nužno da se zna i da se o tome vode rasprave, to bi pojasnio poslanik sa osam. I rekao bi, Čak ni Džibril nije bolji od ljudi. Ili bi rekao, nečim bi naglasio nama da imam. No ljudi, sve ove rasprave su pokušaj i zaključci iz hadisa. Tako da može se poznavati pitanje u globalu da postoje raziloženja. no međutim da se gubi posebna, da se gubi ovaj e, vrijeme e, zbog posebnih rasprava i tako dalje, vjerujem da to nije bila praksa dobranih generacija. U ome hadisu je dokaz da imam učio namazu, li jasno kada kaže Velen Magdubi alaihi wala znači proučuje patihu. A, islamski učenjaci šafijske pravne škole <clears throat> ovim hadisom dokazuju da imaju dvije dva stajanja ili dvije pauze dok se uči u namazu. I jedna je znači poslije tekbira, a druga je poslije proučene patihe, Da bi šta? Molim? Da bi ostavio mjesta, baš tako Asmir, Allah te nagradio. Da bi ostavio mjesta, znači vidite koliko je bolje, ko sjedi vam gore bliže, bolje čuje. Ovaj, da bi ostavio mjesta muktedijama. Šta da? Prouče? Pa zato to je šafijske pravne škole poznato. Dok je imam Ebu Hanife, Malik e, i, i, ovaj, e, i drugi, i Džumhur, osudili to i kažu to nije tako. Jer je potvrđeno od poslanika sa da je pravio dvije pauze pri učenju u namazu. Poslije početnog tekvira i prije odlaska na ruku, baš tako. Je u redu? Jel sada slažete sa mnom da je bolje sjedi napred? Znači, prije, a, prije poslije početnog tekbira, napravio bi pauzu, tu se uči doba, imate poslije kada bi završio minel on stane i onda Allahu i onda ide ruku. To su dvije pauze. A ova pauza poslije Fatihe nije potvrđena. Hadis koji govori o toj temi, bilježi vam tirmizi, hadis je dajiv. Pa su šafijski učenja su uzeli hadis koji je dajiv, koji ima slab lanac prenosilaca. Koji ima slab lanac prenosilaca, pa nije, znači, potvrđeno, nego je potvrđeno poslanika, sallallahu sallam, na ova dva, dva mjesta. Ovo je bilo, znači, o hadisu Ebu Hureyre. Allahu Teala, sallallahu ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa sallam.